Եթերում Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային հոգևոր դարձ հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ արող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Աստվածային երկնային դուրն Աստվածային la O timing rivota a la a 6-րդ ամսին Գաբրիել հրեշտակ Նասսու կողմից ուղարկվեց Գալիլեայի մի քաղաքը, որի անունը Նազարեթ էր։ Մի կույսի մոտ, որ նշանված էր Հովսեփ անունով մի մարդու հետ Դավթի տնից, եւ այդ կույսի անունը Մարիամ էր։ Եվ հրեշտակը գալով նրա մոտ ասաց. «Ուրախացիր, ով շնորհնկալ, Տերը քեզ հետ է»։ Իսկ նա այս խոսքերի վրա խռովեց եւ մտքում խորհում էր, թե ինչ բաներ այս ողջույնը։ Եվ հրեշտակը նրան ասաց. «Մի վախեցիր, Մարիամ, որովհետև Աստծուց դու շնոր գտար, Եվ ահա դու կհղիանաս եւ կծնես մի որդի ու նրա անունը Հիսուս կդնես։ Նա մեծ կլինի եւ բարձրյալի որդի կկոչվի, եւ Տեր Աստված նրան կտա նրա հոր Դավթի աթոռը, եւ նա Հավիտյան կթագավորի Հակոբի տան վրա, եւ նրա թագավորությունը վախճան չի ունենա։ Իսկ Մարիամը հրեշտակին ասաց. «Ինչպես այդ կպատահի ինձ, քանի որ ես տղամարդ չեմ ճանաչում»։ Հրեշտակը պատասխանեց եւ նրան ասաց. «Սուրբ Հոգին կգա քո վրա եւ բարձրյալի զորությունը Հովանի կլինի քեզ, որովհետեւ նա, որ քեզնից է ծնվելու, սուրբ է եւ Աստծո որդի կկոչվի»։ Եվ ահա քո ազգական Եղիսաբեթը, նա եւս հղի է իր ծերության մեջ, եւ այս հղության 6-րդ ամիսն է նրա, որ ամուլ էր կոչված, որովհետեւ Աստծո համար անկարելի բան չկա։ Եվ Մարիամն ասաց. «Ահավասիկ ես մնում եմ Տիրոջ աղախինը, թող քո խոսքի համաձայն լինի ինձ հետ»։ Եվ հրեշտակը հեռացավ նրանից։ Այսպես է նկարագրվում վեհամոր ավետման պահը Ղուկասի ավետարանում։ Ավետումը հայ առաքելական եկեղեցու անշարժ տոներից է, որն ամփոփող նշվում է ապրիլի 7-ին։ Այդ օրն Արցախի եւ Հայաստանի պետական տոնացույցներում ամրագրված է որպես Մայրության եւ Գեղեցկության տոն։ Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի անունով է կոչվում մեր եկեղեցիների ճնշող մեծամասնությունը, իսկ գրեթե բոլոր եկեղեցիների Սուրբ խորանները իհարկե կան որոշակի բացառություններ, կրում են Աստվածածնի անունը։ բարեկամներ Սուրբ Կույս Մարիամ Աստվածածնի կերպարն այս եթերաժամին կներկայացնի Շիրակի թեմի Մարմաշենի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Փարեն քահանա Պետրոսյանը։ Ընդհանրապես քրիստոնեական աշխարհում, քրիստոնեական եկեղեցում Աստվածամայրը համարվում է քրիստոնեական եկեղեցու վեհությունը։ Ինչի համար, որովհետև մենք, եթե չունենայինք Աստվածամոր ներկայությունն այս աշխարհի մեջ, մենք հաղորդակից չենք կարող դառնալ Աստվածային այն մեծագույն շնորհին, փրկության առաքելությունը, ինչ որ իրականացրեց Աստված Մարիամ Աստվածածնի միջոցով, տալով իր որդուն աշխարհին փրկելու համար։ Ճիշտ է ասվում է, թե եթե չլիներ Աստվածամայրը, Աստված կարող էր քարերից էլ, ինչպես ասում է ավետարանում Աբ รา համի զավակներ դուրս բերել, այնպես եւ Աստվածամոր բարակայում, եթե չլիներ Աստվածամայրը, մեկ ուրիշ տեղից կարող էր։ Բայց եթե մարգարեությամբ տրված էր, որ Աստվածամայրն է լինելու այդ խողովակ է, այսպես ասենք, ճանապարհը, որով պետք է Սուրբ Հոգին գար աշխարհ եւ մարմնավորվեր Աստվածամոր մեջ եւ ստանար Քրիստոսի մարդկային կերպարը եւ գալով աշխարհ փրկել աշխարհը Դրա համար Աստվածամայրը մեզ համար վեհություն է, բոլոր մայրերի մայրն է։ Եվ այս իմաստով է, որ մեր եկեղեցին, ընդհանրապես հայ առաքելական եկեղեցին, որ կոչում ենք մայր եկեղեցի, Աստվածամորով են կոչում մայր։ Դրա համար մեր եկեղեցիների 90%-ը Աստվածազնի անունով են, քանի որ մեր եկեղեցին կոչվում է մայր եկեղեցի այն եկեղեցին, որտեղից որ քրիստոնյան ծնունդ է առնում, այն եկեղեցու ավազանից, որտեղից որ Քրիստոսի շնորհով Սուրբ Երրորդության մկրտությամբ ծնունդ է առնում, ինքը առնում է Աստվածամոր որպես արգանդից ծնունդ։ Մենք այսպես ենք մտագրում Աստվածաբանությամբ։ Եվ սա ոչ թե մարտածին գաղափար է, սա աստվածածին գաղափար է։ Սա ավետարանից բխած խոսք է։ Եվ նաև այն խոսքն է այն առաքելությունը, որը մեզ փոխանցել են առաքյալները, մեր եկեղեցական հայրերը։ Դրա համար մեր եկեղեցիների մեծամասնությունը, ինչպես ասացինք, աստվածամոր անունով են։ Այդ թվում նաև Սուրբ Խորանները։ Ինչի համար, որովհետև այն Խորանը, որտեղ որ մենք պատարակում ենք, այդ Խորանը համարվում է աստվածամոր արգանդը։ Բազմից եղել այս մասին ես խոսել եմ բազմատիվ հերոստանգերություններով, լրատվություններին, եւ ներկայացրել եմ քարոշչական իմ ծառայությունների մեջ եւ ընդհանրապես մենք միշտ այդպես փորձելով ներկայացնել թե ինչի համար է ընդհանրապես խորանը մեզ համար, ինչ նշանակություն ընդհանրապես խորանը մեզ համար։ Չկա այնպիսի մի եկեղեցի, որ խորան տեսնես լինի քարագուսի։ Չկա այնպիսի եկեղեցի, որ տեսնես խորանը երանգյունի լինի կամ ուղանգյունի լինի։ Խորանները ընդհանրապես ինչ տեսք ունեն։ Կիսակլոր։ Արգանդի խորհրդանիշն է բարձունքն է երկնային արքայության խորհրդանիշն է նաև դրա համար կոչում ենք աստվածամորը վեհություն վեհամայր բարձրություն ինչպես նաև աստվածամոր որպես այս հավերժության նշան հանդիսացող սուրբ սեղանը որ հերվից նայում ես տե տարի նշանակություն ունի ինչպես նաև հավերժության խորհրդանիշն է որտեղից որ մենք սնունդ ենք առնում Քրիստոսի մարմինն ու արյունը պատարակի ընթացքում սա նաև աստվածամոր պորտալարն է համարվում որտեղից մենք դառնում ենք ժառանգակից հասկանալի երբ որ մենք հաղորդվում ենք ինչպես Քրիստոս Հովանու ավետարանի մեջ ասում է ես իմ հոր մեջ եմ եւ դուք իմ մեջ եք պետք է լինեք իմ մեջ բայց ինչպես հաղորդությամբ Իսկ երբ որ մենք ճաշակենք Քրիստոսի մարմինն ու այրունը, այստեղ ինչպես որ ասում է, ես իմ հոր մեջ եմ, հայրն իմ մեջ է, այնպես էլ դուք կլինեք իմ մեջ եւ ես կլինեմ ձեր մեջ։ Եվ կդառնանք շարանկակից։ Եվ իմ հայրը ձեզ կտա այն ժառանգությունը, որը որ Իվերուս սահմանված է, որը որ ինձ է տրված։ Այսինքն մենք էլ ենք դառնում Քրիստոսի, որ ասում ենք քույրեր եւ եղբայրներ ենք իր Քրիստոս, չէ՞։ Սա որտեղից է գալիս այս գաղափար Աստվածաշնչից, որ մենք բոլորս հաղորդության միջոցով ենք դառնում Քրիստոսին ժառանգակից։ Եվ նույն ձևով ինչպես որ յուրաքանչյուր զավակ իր մոր արգանտում ստանալով միսն ու այրունը ձևավորվում է, չէ՞, մարդկային մարմին է ստանում, միտք, հոգի է ստանում։ Ինչպես որ մարդկային մարմնում մոր արգանտում պորդալարի միջոցով է երեխան զարգանում միս ու այրուն ստանում։ Էնպես է մենք պատարակի ընթացքում Սուրբ Խորանից, երբ որ այդ Սուրբ Սեղանից մենք ճաշակում ենք Քրիստոսի մարմինն այրունը, դառնում ենք նույն Աստվածամոր պորդալարի սնվող էակ, Աստվածամոր զավակ, Քրիստոսին ժառանգակից եւ քույրեր ու եղբայրներ։ Ուրեմն մեր եկեղեցու խորանները բարդատիր Աստվածամոր անունով են։ Ինչի համար եւ Աստվածամոր պատկերն է փակվում։ Երկար տարիներ քրիստոնեական մեր եկեղեցում չի եղել Աստվածամոր պատկերը Սուրբ Սեղանի վրա փակցնելու այս խորհուրդը։ Սա ավելի ուշ ժամանակաշրջանում է մուտք գործեր։ Մանավանդ որ մենք որպես իկոնաներ, այսպիսի սրբապատկերներ մենք եկեղեցիներում չենք ունեցել այս ծավի առանձին փակցված, այլ մենք ունեցել ենք որմնանկարներ, ամբողջ եկեղեցիները որմնանկարներով է։ Հիմա օրինակ Մարմաշեն վանական համալիրներ ամբողջությամբ ողողված եղել որմնանկարներով։ Մայ սպիտակած հատվածները որ տեսնում ենք, սրանք բոլորը որմնանկարներ են եղել, որ սելջու թուրքական, մոնղոլ թաթարական կամ թշնամական հարցակումների ժամանակ այրվել է, քանդվել է, ոչնչացվել է, հրկիզվել է այս որմնանկարների հետքերն են մնացել որտեղ մենք ունեցել ենք որմնանկար եկեղեցի Եվ մեծագույն պատկերը, որ մենք ընդունել ենք Աստվածամոր պատկերն, որովհետև ամենաառաջին պատկերը, որ Հայաստան է մտել, Աստվածամոր պատկերն է եղել։ Եվ մենք ընդունում ենք վերափոխման տոն, չէ՞, տոնում ենք վերափոխման, ամեն եկեղեցի չէ, որ վերափոխման տոն է տոնում։ Ինչ խորուրդ ունի այդ վերափոխման տոնը։ Հիմա ոմանք գուցեև ասում են, թե ուր է Աստվածաշունչում չկա այդպիսի մի բան գրված, պարտադիր չէ, որ Աստվածաշունչում գրված լինի։ Ինչպես Արաքյալն է ասում, ասում է, ինչքան հասցրեցին, գրեցինք։ Մնացածը Սուրբ Հոգով պիտի ընդունենք, որովհետև Սուրբ Հոգի մեռած չէ, Սուրբ Հոգին երեք այսօր Իհավիտյան գործում է։ Միայն Աստվածաշնչի տողերի մեջ չէ որ Սուրբ Հոգին գործում է։ Քրիստոս ասում է ես գնաց ինձանից հետո գալու է մխիթարիչը, նրանով պիտի մխիթարվեք։ Եվ այսքանով ավարտվում է, չէ, Աստվածաշնչի պատմությունը։ Ավետարանական խոսքը ավարտվում է, քանի որ Քրիստոս գնում էր։ Նրանից հետո առաքելական թղթերն են սկսվում, առաքելական ժամանակներն են սկսվում։ Առաքյալներն էլ կանոններ ունեն դրած, եկեղեցական հայրերն են Սուրբ Հոգով առաջնորդված խոսքեր ունեն, պատմություններ կա, ավանդություն կա։ Մենք այդ ավանդությանն ենք հետևում։ Ավանդության վերափոխման տոնն էլ ավանդության խորհուրդ ունի։ Ինչպես ասում Աստվածամայրը 60 տարեկանում երկինք պետք է տեղափոխվեր Աստծո իր որդու խոսքի համաձայն, որ մինչև այդ խաչի վրա խոսք էր տվել։ Ասեց Հովանեսին, կմխիթարվես Հովանեսին որպես քեզ զավակ ընդունելով, մինչև որ ես քեզ մարմնով հոգով երկինք տեղափոխեմ եւ կատարեց Քրիստոս իր խոսքը, իր մորը մարմնով ու հոգով երկինք տեղափոխեց։ Բայց մինչեւ երկինք տեղափոխելը աս մարաքյալները որ գնացել էին քարոշության տարբեր երկրներ, այդ թվում նաեւ Բարդողմեոս Արաքյալը, որ ավելի շատ էր սիրում Աստվածամորը, շատ-շատ էր սիրում, եւ Արաքյալները դա գիտակցելով, որ Բարդողմեոս Արաքյալը երբ որ գա տեսնի Աստվածամարին այլևս չկա, շատ է տրտմելու։ Իր տեղը չի գտնելու, կորցնելու ինքն իրեն որտեղ կորցնելու է իր հոգևոր մորը։ Եվ նրա համար ինչ է անում Հովանես Ավետարանի չէ։ Բերում է մի տախտակ, մոտեցնում է Աստվածամայրը, Աստվածամայրը արցունքով թռչում է այդ տախտակը եւ իր պատկերը, դիմապատկերը գծագրվում է այդ տախտակի վրա, որը որպես մխիթարություն Բարտոմեոս Արաքյալը երբ որ գալիս ասում է, չէ, ես չեմ հավատում, պիտի անպայման ես տեսնեմ Աստվածամայրը։ Բանցում են դամբարանում Աստվածամայրն այնտեղ չէ, Բարդումոս Սարաքյանին մխիթարելու համար Հովանես Ավետարանի չէ տախտակն է Աստվածամոր պատկերով բերում տալիս Բարդումոս Սարաքյանին եմ ասում է՝ «Տար քեզ հետ որտեղ որ քարոզ ես»։ Եվ առաջին վայրը, որտեղ որ Բարդեոգնոս Սարակյալը ոդկ է տնում Աստվածամոր պատկերով, որ հետագայում այդ երկիրը պետք է դառնար քրիստոնյա, առաջին քրիստոնյա ազգը, դա եղավ Աստվածամոր պատկերը։ Դրա համար մեր եկեղեցիները այդ օրվանից կոչվեցին Աստվածամոր անունով։ Լավասիկ ես մնում եմ տիրոջ աղախինը, թող քո խոսքի համաձայն լինի ինձ հետ։ Հրեշտակինի պատասխան խոնարհաբար ասել էր Աստվածամայրը ավետման պահին։ Եվ ահա հազարամյակներ եկեղեցին քարոզում է հնազանդ լինել տիրոջ խոսքին։ Աստվածամայրն իր խոսքի տերը եղավ։ Չնայած ունեցավ նաև վերքեր, խոնարհաբար լիզեց այդ վերքերը եւ արժանացավ որդու կողմից երկինք փոխադրվելուն։ Աստծո պատկերով եւ նմանությամբ ստեղծված մարդը նաև վերքերով է հաղթահարում փրկության ճանապարհը։ Thank you. ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Շիրակի թեմի Մարմաշենի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Փարեն Քահանա Պետրոսյանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք